Sura 85. Al-Buruđ Sazvješća Mek 22 ajet Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. dhati ذَاتِ الْبُرُوجِ tako mi neba sa zvježdjima okićenog. I dana već određenog. I prisutni i onoga što će biti prisutno. Prokleti neka su oni koji su rovove iskopali. I vatrom i gorivom ih napunili. Idhum alajha qu'ud. Kada su oko nje sjedili. Wa hum ala ma jaf'aluna bil mu'minina shuhud. I bili svjedoci onoga što su vjernici radili. Wa Wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al hamid. A svetili su im se samo zato što su u Allaha silnoga i hvale dostojnoga vjerovali. Allazi lahu mulku samavati wal ard. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Čija je vlast i na nebesima i na zemlji, a Allah je svemu svjedok.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 i isto tako prženje u ognju. Inna allazina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Zalika kabir A one koji budu vjerovali i dobra djela činili, čekaju bašće dženecke kroz koje će rijeke teći, a to će veliki uspjeh biti. Inna batuša rabbika lašadid. Odmazda gospodara tvoga će zaista užasna biti. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. On iz ničega stvara i ponovo će to učiniti. Wa huwa al-ghafurul wadud. I on prašta i punije ljubavi. Gospodar svemira, uzvišeni. lima yurid. On radi šta je njemu volja. Hal ataka hadithul dunud... Da li je doprla do tebe vijest o vojskama? Fir'auna wa Thamud. O faraonu i samudu... Balil allazina kafaru fi takzib. Ali ovi koji neće da vjeruju stalno poriču. Wallahu min waraihim muhit. A Allahu oni neće moći umaći. Bel huwa majid. A ovo je Kur'an veličanstveni. Fi lauhin mahfuz. Na ploči pomno čuvanoj.